Αληθινά σας λέω, είπε σήμερα ο Κύριος στο Ευαγγέλιο, ότι πολλοί από αυτούς που νομίζουν ότι βρίσκονται στη Βασιλεία των Ουρανών θα βληθούν έξω από αυτής. Και μιλούσε βέβαια για τους Ισραηλίτες οι οποίοι επειδή πίστευαν και νόμιζαν ότι είναι ως Ισραήλ, ο αγαπημένος λαός του Θεού, θα κερδίσουν τη Βασιλεία των Ουρανών. Κάτι ανάλογο θα μπορούσαμε να πούμε ότι συμβαίνει και με εμάς σήμερα. Νομίζουμε ότι επειδή έτυχε και είχαμε την ευλογία να γεννηθούμε σε μία χώρα ορθόδοξη, όπως είναι η Ελλάδα. Και έτυχε οι γονείς μας να μας βαφτίσουν Ορθοδόξους από μωρά. Όχι επειδή το πολύ καταλάβαιναν, κάποιοι βέβαια το καταλάβαιναν, αλλά επειδή έτσι ήθιστε, νομίζουμε ότι σωθήκαμε Δυστυχώς όμως δεν είναι έτσι. Τη σωτηρία μας δεν την εξασφαλίζει ούτε η ελληνικότητά μας, ούτε το γεγονός ότι βαφτιστήκαμε πριν από 10, 20, 30, 40, 50, 60 χρόνια ανάλογα με την ηλικία του καθενός. Βλέπετε στο Ευαγγέλιο σήμερα ένας εκατόταρχος, δηλαδή ένας ειδωλολάτρης, ο οποίος φανερώνει την πίστη του στο Θεό με αυτόν τον τρόπο που τη φανέρωσε και του λέει ο Θεός ότι πολλοί σαν και σένα με τόση πίστη που δεν βρίσκω εύκολα θα σωθούν. Εμείς άραγε που υποτίθεται ότι γεννηθήκαμε σε μια ορθόδοξη χώρα, που υποτίθεται ότι πήγαμε σχολείο, ότι βαφτιστήκαμε, ότι μάθαμε τα λεγόμενα θρησκευτικά, που πολλοί από εμά πήγαμε και σε κατηχητικά, που είμαστε μέσα σε αυτό που ονομάζεται Βασιλεία των Ουρανών, που είναι όλος αυτός ο κόσμος ο οποίος είναι βαφτισμένος. Εδώ βαφτίζουμε τα παιδιά μας και καταντάμε να τα φέρνουμε στην Εκκλησία Μία φορά τα Χριστούγεννα, μία φορά το Πάσχα. Άντε και αν τα πηγαίνουμε και μια φορά το μήνα, θεωρούμε ότι πετύχαμε και τη Βασιλεία των Ουρανών και ότι είμαστε οι καλύτεροι από όλους. Μα αυτό λέγεται με μία λέξη υποκρισία. Και είναι που έρχεται ο Χριστός και λέει «Ουε ημίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ». Και το λέει γιατί εμείς ξέρουμε. Εδώ οι άνθρωποι, ας πούμε, στην Ολλανδία που γεννήθηκαν σε μια χώρα η οποία δεν είχε και πολύ σχέση με τον Θεό. Και βλέπετε πώς οι νέοι άνθρωποι έρχονται και προσπαθούν να μάθουν και άλλοι από αυτούς ακολουθούν κατηχητικό για μήνες και έρχονται και βαφτίζονται και μετά τους βλέπεις να έρχονται στην εκκλησία κάθε Κυριακή και να εξομολογούνται και να κοινωνάνε. Και εμείς βαφτίζουμε τα παιδιά μας και δεν τα φέρνουμε ποτέ στην Εκκλησία ή θα τα φέρουμε αραιά και πού. Ποια η σχέση του μεν και ποια η σχέση του δε. Υπάρχει μέσα στο ελληνικό λεξιλόγιο μία λέξη όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, που δεν υπάρχει πουθενά άλλο. Και λέγεται φιλότιμο. Και φιλότιμο σημαίνει ότι κάνω το πνευματικό μου μέτρημα. Και γυρνάω και κοιτάζω τις άπειρες ευεργεσίες του Θεού που έχει κάνει στη ζωή μου και στη ζωή των ανθρώπων που αγαπάω και έρχομαι ως αντίδραση, ως αποτέλεσμα αυτών των ευεργεσιών, των άπειρων ευεργεσιών που γίνονται καθημερινά μέσα στη ζωή μας, να ενεργήσω με αυτή τη λέξη φιλότιμο, να προσπαθήσω δηλαδή να κάνω αυτά που θέλει εκείνος ως ένδειξη ευγνωμοσύνης. Ούτε αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε. Ούτε πολλές φορές λίγο φιλότιμο να έχουμε και μάλιστα στο τι κάνουμε πάντα θα ψάχνουμε να βρούμε την δικαιολογία. Ήταν διακοπές, δεν μπορούσα, είναι δύσκολα, πονάει το στομάχι μου, δεν έχω χρόνο, είμαι πολύ απασχολημένος και όλες αυτές οι άπειρες δικαιολογίε που βρίσκουμε που στο τέλος εναντίον μας γυρνάμε. Δεν υπάρχει μια δικαιολογία η οποία θα πούμε και η οποία έρχεται για πραγματικά να μας δικαιολογήσει. Θυμάστε, ο λόγος που βγήκε ο Αδάμ από το παράδεισο ήταν από μια δικαιολογία. Δεύτερο, εγώ, αυτή μου το τι μου έδωσε το μήλο. Πόσες αντίστοιχες και ανάλογες περιπτώσεις έχουμε εμείς στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας και σκεφτόμαστε και εμείς με αυτόν τον τρόπο. Πόσες περιπτώσεις έχουμε τέτοιες που δεν ερχόμαστε να κάνουμε το εσωτερικό ταμείο και να πούμε, κοίταξε βρε παιδάκι, ποιος είμαι, κοίταξε τι έχει δώσει ο Θεός μένα και τι μου δίνει. Και αρχίζουμε και βρίσκουμε χίλιες δυο άλλες δικαιολογίες. Ο πόλεμος, οι κακοί παπάδες, η εκκλησία, ο θάνατος που υπάρχει γύρω μας, πεθαίνουν τα μικρά παιδιά, οι αρρώστιες, πού είναι ο Θεός. Άραγε, πόσο ψευδόμαστε Πόσο ψέματα λέμε στον, εαυτό μας με αυτόν τον τρόπο. Γιατί δεν έχουμε το θάρρος να παραδεχτούμε την αλήθεια. Ότι ο Θεός ο οποίος έρχεται στη ζωή μας, έρχεται για να μας ξεβολέψει. Όχι να μας βολέψει. Έρχεται να μας βγάλει από αυτό που ονομάζουμε εμείς αυτή η υποτιθέμενη ήρεμη καθημερινότητα. Γιατί έρχεται να μας δώσει κάτι πολύ μεγαλύτερο, κάτι πολύ ομορφότερο. Σήμερα τι ακούσαμε στον Απόστολο. Αποτέλεσμα της αμαρτίας ο θάνατος. Αποτέλεσμα αυτού του φιλότιμου που σας είπα πριν η αιώνιος ζωή. Today We heard in the gospel, it says in the end of the gospel, I truly tell you, I truly say to you, that the ones who think that they are already in the kingdom of heaven, they are not there. And sometimes, and he talked, of course, about the Jews, about the people of Israel who thought that because they were born in Israel and they believed in the what we call Old Testament for us, it's enough to be saved. And God comes today to tell them something which is very important and very relevant to our own life. We think that because it happened that we were born in an Orthodox country, for example, the Greeks in Greece, the Romanians in Romania, the Russians in Russia, whatever. And because it happened that we are baptized, we were baptized when we were very, very small babies because of tradition. It's enough to be saved. We don't need anything more than that. Well, it's not enough. Because baptism is the beginning of a journey, it's not the end of the journey. And this beginning of the journey presupposes one thing the one that the centurion showed today in his gospel faith. Faith so big that you know before you ask something that it will be given to you. And if it is not given to you, you know beforehand that it was not supposed to be given to you for your own good. Unfortunately, we are not saved just with being baptized. It requires a lot more than that. Nothing very, very special in the sense that people only who finish university can do it. Simple things. Believe means to trust, and trust means to accept. And accept means that I start following what He says because I accept Him as my God, I accept Him as my Father, and I know beforehand what He asks me to do is for my own sake, for my own good. And also, more than that, I believe that it is true and that He is true, and this is why I follow it. I gave an example how many of the so called Orthodox come to the church once per year, twice per year for the tradition. Do you know how many children I baptize every year? 70, 80. Here in this church. Do you know how many children with their parents I see every Sunday here? I don't know if I can count them with two hands. Where are all the rest? Why do we baptize our children? For the tradition, because it's good, because it's a sort of protection, because it's a sort of do you say, "plicht"? Something that I need to do. We have to become more conscious with our faith. And as I said before, we need to become more honest with our faith and who we believe in. God bless you.